Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովում հայկական պատվիրակությունը գործել է գրագետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում կայցել են տարածաշրջան։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Բյուրականի աստղադիտարանը հրճակվել է տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն։ Լիբանանում տեղի ունեցել համահայկական 6-րդ խաղերի ջահավարման հանդիսավոր արարողությունը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները երկարաձգվել են։ Անց է կացվում լավագույն մարզական ընտանիք 2015 մրցույթը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին ԼՂՀ օրենքը։ Համաձայն օրենքի սահմանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հետևյալ կառուցվածքը. Առողջապահության նախարարություն, Արդարադատության նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարություն, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, Գրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն, Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն, Քաղաքաշինության նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր գործում են պետական կառավարման հետևյալ մարմինները՝ ազգային անվտանգության ծառայություն, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն, շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի լիագումար նիստում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամներն աշխատել են ģերցանրաբեռնված եւ կարողացել են հաղթահարել լուրջ մարտահրավեր համախմբված աշխատանքի շնորհիվ։ Երեք հravirված ամփոփիչ ասուլիսին ասաց պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը։ Նա հիշեցրեց, որ հիմնականը Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը զեկույցն էր, որը թեև արտակուս նպատակ ուներ անդրադառնալ Ադրբեջանի ժողովրդավարական վիճակին, մինչդեռ զեկույցում տեղ էր գտել Լեռնային Ղարաբաղի եւ 7 այլ շրջանների օկուպացիան Հայաստանի կողմից եզրույթը, որը պատվիրակությանը հաջողվել էր չեզոքացնել, չնայած ադրբեջանական կողմի ներդրած հսկայական ֆինանսական եւ այլ ջանքերի։ Այդ բանաձևումը, որից մենք կարողացանք ազատվել, դրված էր որպես գերնպատակ եւ դրա համար մեծագույն ջանքեր էին գործադրված եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի անդամակցությունից մինչ օրս Ադրբեջանի փոքրիկ-փոքրիկ առաջադիմություններով անցած հսկայական ճանապարհի տրամաբանական գագաթնակետը պետք է հանդիսանար, եթե այդ ձևակերպումն անցներ, ասել է Նախդալյանը եւ հավելել, որ թեև այն իրավական ուժ չեր ունենա, սակայն դրա քաղաքական ձևակերպումը շատ կարևոր էր։ Մենք չենք կարողանում ճիշտ եւ գրագետ աշխատեցնել մեր պատվիրակության, դեսպանությունների եւ սփյուռքի կառույցների կարևոր այս օղակը։ Այն համակարգված չէր աշխատում եւ արդյունքում լինում էին ոչ շահեկան վիճակներ։ Առաջին անգամ Երամիասնությունը շատ գրագետ ու կարևոր աշխատեց։ Ասել է նաեւ նշել, թե երկրի ներսում կարող են տարաձայնություններ ունենալ, սակայն միջազգային հարթակներում պետք է հանդես գան որպես մեկ միասնական թիմ։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման հիմնախնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում կայցելել են տարածաշրջան։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան։ Նա նշել է, որ թեպետ չկա համանախագահների այցելության հստակ ժամկետ, սակայն Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման ժամանակ նրանք պայմանավորվածության են եկել առաջիկայում նորից վերադառնալ տարածաշրջան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով բարերարմերի Նաջարյանը ապարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի իշխանշանով։ Համապատասխան հրամանագրում ասվում է. ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով եւ հիմքընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պետական ապարքևների եւ պատվավոր կոչումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը որոշում եմ Հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի երկարամյա բարեգործական եւ մարդասիրական գործունեության համար բարերար Մերին Աջարյանին ԱՄՆ ապարգևատրել հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հերրախոսով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ քննարկել է հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև ընդգծել տարբեր ոլորտներում երկկողմ փոխգործակցությունն ակտիվացնելու կարևորությունը։ Հերրախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Բացի այդ, զրուցակիցները քննարկել են հունիսի 25-ից եւ 26-ին Երևանում տեղի ունեցած տնտեսական համագործակցության հարցերի միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքները։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան բյուրականի աստղադիտարանը միջազգային աստղագիտական միության որոշմամբ հրճակվել է տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն։ Այն ընդգրկվել է նաև ԱՊՀ երկրների ինովացիոն համագործակցության միջպետական ծրագրում։ Հուլիսի 1-ին Ակադեմիայի նախագահության նիստում հաշվի առնելով Բյուրականի աստղադիտարանի նոր կարգավիճակը որոշվել է մշակել աստղադիտարանի ռազմավարական ծրագիր եւ բարեփոխել կառավարման համակարգը։ Հայ աստղագետները մասնակցում են նաեւ միջազգային խոշոր գիտական համաշխովովներին։ Կանարյան կղզիների Տեներիֆե քաղաքի Լա Լագունայի համասարանում ունիսի 22-ից 26-ին անցկացվել է Եվրոպական աստղագիտական համագումարը, որը պաշտոնապես կոչվում է աստղագիտության եւ տիեզերագիտության Եվրոպական շաբաթ։ Այն եվրոպական աստղագետների տարվա գլխավոր իրադարձությունն է եւ անցկացվում է ամեն տարի եվրոպական երկրներից որևէ մեկում։ Համագումարին մասնակցել է 53 երկրի 1164 աստղագետ, նրանց թվում ճանաչված գիտնականներ, եվրոպական աստղագիտական կառույցների ղեկավարներ եւ մեծ թվով երիտասարդ աստղագետներ։ Հայաստանը նույնպես ներկայացված է եղել այս համաժողովին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Թեհրանի եւ Արևմուտքի բանակցությունները երկարաձգվել են մինչեւ հուլիսի 7-ը։ Համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Իրանի ու ԱՄՆ-ի միջև Վիեննայում, որտեղ վերսկսվել են միջուկային բանակցությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարի Հարֆը բարձաբանել է, որ վերջնաժամկետի երկարաձգումը պայմանավորված է ավելի տևական համաձայնության հասնելու միտումով։ Մինչ այդ բանակցությունների համար վերջնաժամկետ էր սահմանված հունիսի 30-ը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ բանակցային կողմերից Եվրոպան էլ Եվրամիության խորհրդի տեսքով որոշում է կայացրել դադարեցնել պատժամիջոցներն Իրանի դեմ նույն ժամկետով մինչև հուլիսի 7 Հունիսի 28-ին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարի նահատակած հուշարձանի մատուրից Մեծիտան Անկիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսի օրհնությամբ տեղի ունեցավ համահայկական 6-րդ խաղերի ջահավարության հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը մասնակցեցին Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Քոչարյանը, Մերձավոր Արևելքում ԼՂՀ ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջյանը, Բեյրութում գտնվող Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, կրոնական այրեր եւ բազմաթիվ հյուրեր։ Համահայկական 6-րդ խաղերին բարի երթ մաղթեց Արամ առաջին կաթողիկոսը, համոզմունք հայտնելով, որ այս համազգային նախաձեռնությունն ավելի միասնական կդարձնի հայ ժողովրդին։ Ապա Կաթողիկոսարանի Վեհրանում Մեծիտանն Կիլիկիո Կաթողիկոսն ընդունեց համահայկական 6-րդ խաղերի պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Արամ առաջին Կաթողիկոսն անդրադարձավ Հայաստան-Արցախ սփյուռք հարաբերություններին, կարևորեց համազգային նախաձեռնությունները։ Իշխան Զաքարյանն իր խոսքում անդրադարձավ միասնություն սպորտով նշանաբանով անցկացվող համահայկական խաղերի պատմությանը եւ դրանց կարեւորությանը աշխարհասփյուր հայության համար։ Մարզասերների համար երեք Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտում Արցախի սպորտի պետական կոմիտեի նախաձեռնությամբ սկսվել է լավագույն մարզական ընտանիք 2015 մրցույթը, որը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 2-ը։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Արցախի սպորտի պետական կոմիտեի սպորտի զարգացման եւ մարզական հերթափոխի համակարգման բաժնի վարիչ Լևոն Գասպարյանը նշել է, որ մրցույթն անցկացվում է 3 փուլերով 4 տարիքային խմբերով։ 11-րդ տարին է ինչ լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթն անընդմեջ անցեկացվում Արցախում։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում են 31 ընտանիք Արցախի շրջաններից, ասել է Լևոն Գասպարյանը եւ հավելել, որ տարեց տարի ավելանում է մասնակից ընտանիքների թիվը։ Մրցույթի նպատակն է ամրացնել ընտանիքների կայունությունը, առողջ ապրելակերպի ձևավորումը եւ ինչքան հնարավոր է ընտանիքներ ներգրավել նման միջոցառումներին։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղեր գրավածները ընթացիկ տարվա հուլիսի երկրորդ կեսին Ծաղկաձորի մարզահամալիրում կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար կազմակերպված երրորդ փուլին, նշել է Լևոն Գասպարյանը։ Համահայկական 6-րդ խաղերի ֆուտբոլային մարզաձևը կանցկացվի Արցախում, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Ընթացիկ տարվա օգոստոսի 2-ից 13-ը Երևանում եւ Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի ունենալիք համահայկական 6-րդ խաղերի ֆուտբոլային մարզաձևը կանցկացվի Արցախում։ Այդ խաղերում Ստեփանակերտ քաղաքը կներկայացնի Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի ավակների հավաքականը։ Ինչպես հայտնեց հավաքականի գլխավոր մարզիչ սպորտի վարպետ Սլավա Գաբրելյանը, ֆուտբոլային հանդիպումները նախատեսված են Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ ներկայումս վերակառուցման աշխատանքներ են ընթանում։ Շինարարական աշխատանքները համապատասխան ժամկետում ավարտելու դեպքում խաղերը կանցկացվեն Հանրապետական մարզադաշտում, հակառակ դեպքում Ասկերանի մարզադաշտում, որտեղ էլ այս օրերին իր մարզումներն անցկացնում Արցախի հավաքականը։ Համայնական խաղերը տեղի ունենալու օգոստոսի 2-ից 13-ը։ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի մեծերի թիմը ներկայացնելու է Ստեփանակերտի համայնական խաղերը։ Ֆուտբոլի խաղերը կայանալու Ստեփանակերտ քաղաքում բայց դաշտի վերանորոգման պատճառով եթե հասցնեն կարողանանք սփռանջել, եթե չէ, այսքան քաղաքում որտեղ կա շատ լավ ծածկով դաշտ։ Անդրադառնալով մարզումների ընթացքին եւ համահայկական խաղերում Արցախի մայրաքաղաքը ներկայացնելու պատվին արժանացած ֆուտբոլային հավաքականի կազմին գլխավոր մարզիչը մասնավորապես նշեց. Թիմը սկսել է նախապատրաստվել համալսարան խաղերին հունիսի 2-ին։ Նույն թիմից մնացել է 10 հոգի, որոնցից 5-ը մասնակցել են նախկին համալսարան խաղերին։ Բնականաբար որ նոր թիմ է ձևավորվում, 93-94 թիվ ծնված ֆուտբոլիստներ ունենք 5 հոգի, եւ 97 թիվ ծնված ֆուտբոլիստներ, որոնք այս տարի ավարտեցին Հայաստանի մանկապատանական առաջնությունը եւ մեկան մեծերի թիմ։ Թիմը ծրագրավորված աշխատում է հիմնական մարզումները անցնում են Ասկերանի դաշտում, դեռ նախապատրաստվելու համար ծրագիր մշակվեց, ներկայացվեց ղեկավարությանը, ղեկավարությունը ընդառաջեց Օրերս Արցախի նորակազմ ավակների ֆուտբոլային հավաքականը ընկերական հանդիպման ժամանակ հաղթանակով է նշել իր առաջին խաղը Երևանի Արարատ 2 հավաքականի հետ։ Մեր թիմը մեծ ոլորտով հանդես եկավ, կամ մեր թիմի առաջի խաղ նոզերավորված կազմով։ Արադ երկուսը դա առաջի լիգայի 4-րդ դրաված թիմն է անցած տարի, եւ Արադն լավ տպավորություն թողեց։ Ինչպես համար պայքար էր գնում, բայց մեզ հաջողվեց 2-1 հաշվով հաղթել որերը խփեցին Տիգրան Աղասյանը եւ Աշոտ Մեսեսյանը։ Խոսելով համահայկական 6-րդ խաղերում մասնակցության ակնկալիքների եւ առաջիկա ծրագրերի մասին, Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Սլավա Գաբրելյանը ասաց. Շատ եմ ուզում, որ մեր թիմը հանդես գա առաջին լիգայում։ Հենց օգոստոսին էլ առաջին լիգան է սկսում համալկականից հետո տեղանկարային թիմը ուժերականորեն են տրամադրված, որ պետք է շատ լավ հանդես գան առաջին խմբում։ Համալկական խաղերը մենք մեծ սիրով հանդես կգանք եւ կաշխատենք ինչքան հնարավոր է բարձր մակարդակով հանդես գալ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։